Денес да решив да го прославиме Бога со тоа што ќе зборуваме за Неговата благодат, затоа што ни простанаат два принципа, две начела од протестантската реформација. До сега зборувавме за Солус Христос, само Христос, сола скриптура, само писмото, и споменавме во рамките на, на тоа, дека писмото се толкува само со писмо, исто така едно начало на протестантската реформација. Сега треба да зборуваме за три преостанати начела, кои што можеме да ги соединиме во едно. Најубавото од нив, оно што мене лично многу ми се допаѓа, е сола гратија, само благодатта. Но ќе видиме што само благодатта. Тоа е надоврзано со сола фиде, само верата, и Последното начало е солидео глорија, само на Бога слава. Сите три можеме да ги соединиме во едно, но ќе зборуваме малку повеќе за благодатта денес, која што е тесно поврзана со верата. Без верата не можеме да ја примиме господовата благодат. А ако даде Господ живот и здравие, Следната сабота на вечер ќе зборувам малку повеќе за последното тоа начало, не дека по важност е последно, само на Бога слава. За следната сабота предпладне пак најавен ни е гостин на ова место брат Михајло Гурев, председателот на Македонската мисија. Значи, сите што ќе биете тука во Скопје, повелете следната сабота предпладне, а повелете и на вечер, ако сте во Скопје. Благодатта. Тема која што инспирирала многу христијани низ вековите, почнувајќи од апостол Павле, кој што бил целосно обземен од неја и кој што ќе напише едни од најубавите текстови посветени на господовата благодат, па се до ден денес. Голем, исто така, столб на оваа тема представува познатата христијанска химна посветена на господовата благодат. На македонски јазик преведувана со «О милост Божија чудесна» во во Англија кон крајот на 18-тиот век првпат напишана, компонирана од страна на Џон Ньютон. Знаете ли кој бил тој човек? Amazing Grace. Восхитувачката благодат, чудесната благодат. Џон Ньютон бил собственик на робови, трговец со робови, човек кој што постапувал сурово со своите робови и човек кој што во еден дел, во еден момент од својот живот доживеал радикална промена откако бил допрен од господовата благодат. Затоа, затоа тие текстови бев слеп и прогледав, грешник, никаков, расипан. Сите тие стихови што се наоѓаат во таа химна, ако се подсетувате на неа, тој ги напишал за себе, за своето искуство. Кога вистински го запознал Христа, иако живел, се родил, пораснал во христијанска земја, така ќе речеме, која што денес не е христијанска, како што ниту една христијанска нација денес не е христијанска но тогаш биле христијански, сепак тоа не значи дека сите припадници на тие нации биле верници, обратени новородени верници. Не. Но, кога овој човек, овој робовладетел се обратил вистински, кога бил вистински од господовата благодат, тогаш дури настанала толку длабока и силна промена во неговиот живот ги ослободил сите робови, се откажал од тоа што предходно го работал и станал нова личност. Вакви промени, сите ние можеме да посведочиме како влијаела врз нас господовата благодат. Вакви промени, радикални промени се случиле во животот на милиони луѓе во светот. би сакал исто така да спомнам една силна мисла која што ја прочитав првпат пред 10 години. Ја прочитав во една книга, мала книга, брошура, меѓутоа таа мисла потекнува веројатно пред неколку векови од времето на реформацијата исто така. Мислата гласи вак. Господовата благодат е таква сила, малко ја парафразирам, се извинувам, <laughs> што нема да ја кажам, може би точно како што ја прочитав, што вашите најлоши денови од животот, значи, да сте во најлоша духовна состојба, најголем грешник, да сте западнале во најцрни гревови, во најголем отпад, значи, по тоа се мисли под вашите најлоши денови, не може да бидат толку лоши, за да господовата благодат не може да ве добре, Односно, да бидете ставени вон незиниот досек. И втората, вториот дел од мислата посебно ми се допаѓа вашите најдобри денови, значи да сте најсилни во верата, тогаш кога сте најсвети, најправедни, најверни, најблиски со Господа, вашите најдобри денови, не можат да бидат толку добри, за да Господовата благодат ви стане излишна, односно непотребна. Господовата благодат значи, може да допре до најдлабоките понори во кои што може човек да западне и да не извлече од таму, и да не однесе во најголемите височини. Подалеко дури и од, од месечината, каде што сега деновиве се докажа дека американците никогаш не биле. Имаше едначе еден покоен режисер во програмата на НАСА, кој што пред да почине имаше дадено изјава дека филмот за следувањето на месечината бил наместен, тој лично бил режисерот, но имал замолено неговото сведоштво да се објави 15 години после неговата смрт, а тоа се објави деновиве на, на интернет. Иако мнозина за тоа зборува, уште пред тоа, се разбира, па таа тема спагеше во така наречените теории на заговор и така натаму. Не е битно Само Господовата благодат може да не однесе таму, каде што грешник од оваа планета не стапнал, многу подалеко од месечината, или од овие планети околу нас, колку и да се далеко, во Божјото царство, во Новиот Ерусалим, пред Господовиот престол, во Неговиот небесен храм, во Неговото небесно светилиште. Што значи тоа сола гратија, само благодатта? Зошто протестантите често пати значи, овој прилог го користеле само, само вера, само благодат, само Христос? Библијата не зборува за такви прилози. Значи, кога апостол Павле ги пишувал своите стихови, кои што говорат на овие теми, тој не користи само Например, еден е Бог, првото начало што го споменавме, пред таму две-три саботи, прва Тимотеј 2.5. Еден е Бог и еден е посредникот помеѓу Бога и луѓето, човекот Христос Исус. Значи, апостол Павел вели, еден, многу честа мисла, и во Стариот и во Новиот Завет, еден, еден е Бог, еден е посредникот. Еден е спасителот, нема друг. Мегуто простанте велат само, само Христос, например, е посредникот помеѓу Бог и луѓето. Зошто? Затоа што протестантската теологија е реактивна теологија. Тие реагираат на она што дотогаш било во, во црквата во која што припагале се разбере католичката црква е реформирана. Ден денес става воопшто не е истата црква како пред 500 или 600 години. Особено од вториот Ватикански концил, 60-те години од минатиот век. Дури може да слушате прекрасни проповеди во неа. Но само тој прилог протестантите многу користеле реформаторите го користеле, затоа што сакале нешто да нагласат, а нешто што не било доволно нагласено. Луѓето од секојаш мислеле, и множени адвентисти денес мислат, дека спасението не зависи само од нивната вера. Зависи од тоа колку тие ќе го доработат. Зависи и од тоа, значи, какви се нивните дела. Реагирајќи на, на ова свакење, на реагирајќи на ов, ова мислење, протестантите рекле само со вера, со лафиде. Но зашто го рекле тоа? Зашто па апостол Јаков, например, ќе рече, гледате ли дека Аврам не се оправда само со вера, туку и со дела се оправда. <laughs> Зашто па Јаков реагира како да, како да му реагира на Павле, ако не му реагира на Павле со тоа, реагира на некој кој што а, верата и спасението ги сватиле премногу ноншалантно, така да речеме. Мислејки дека, како што проучувавме во поуката, Можеме и да си грешиме, и да си веруваме, и, како што има во разни филмови, дори некои убици кои што се уште планираат да извршат некое убиство во иднина, одат, ке се исповедаат, и, и, и како бараат, интересно е, он, тие бараат од, од попот, дайте ми, значи, разрешување, опрост, дайте ми Значи, само да рече попот, разрешен си, простено ти е, и за нив е тоа големо олеснување. Ти навистина веруваат дека така оди тоа. И, и, и, и утре планира да убива, или да прави било што, што не треба, и, и пак ќе си се покае. Што би рекол апостол Павле на ваквото свакење за верата? Се разбира, доследните свештеници <laughs> нема да му дадат опрост така. Ако свештеникот е верен и си ја знае работата, нема да му даде опрост на таквиот. Мегутоа, мегутоа, самото верување дека така се добива спасение е погрешно. Дека така се добива простување е погрешно. Што би рекол апостол Павле? Да грешиме ли? Затоа што не сме веќе под законот, туку под благодат. И потоа вели, тој вели, да не биде или никако, а Вук Караджич преведува Боже сачувај. Значи, такво нешто да помислиме, значи, Бог да чува да помислиме такво нешто, а не да го веруваме и да живееме според таа заблуда. Сепак, да ги прочитаме зборовите што овој апостол ги посветил на благодатта. Да отвориме во најпознатиот текст Ефесијаните втора глава. Ке неме време да зборуваме многу на оваа тема, иако оваа тема заслужува многу да се зборува за неја. Меѓутоа, ќе ги споменеме најважните работи. Ефесијаните втора глава. Видете што вели Павле на оние кои што, како што самиот вели, ги нарекува, некогаш не бевте народ, не бевте ниту народ, значи, според еврејското свакење, не бошите не се луѓе, не бошите се кучиња. Вие кои што некогаш не бевте народ, а сега не само што сте народ, туку сте народ Божи, значи, свет народ. Сега сте повеќе од, од обични луѓе. Но, почетокот на втората глава вели вака. И вас, кои бевте мртви поради вашите престапи и гревови. Значи, не мртви во физички смисол, но грешник и кога дише е мртов. Тој не знае што е животот на вистина. Тој се уште не е почнал да живее, затоа што животот е Христос. Вестинскиот живот е животот на во неговата благодат. Ова другото, без, без него, иако и тоа го имаме благодарение на благодатта, и никој не дише на оваа земја без Христовата благодат, но ако не сме свесни за тоа, ако не веруваме во тоа, тоа другото, како што рековте еднаш пред некоја сабота, Тоа воопшто не е живот, туку животарење. Затоа вели апостол Павле, и вас кои бевте мртви поради вашите престапи и гревови, во кои живеевте некогаш според животот на овој свет, согласно со кнезот на воздухот, вели тук. Много интересна титула. Односно на духот кој сега действува во синовите на неверието, меѓу кои и ние сите, значи и самиот се става тука, иако бил ревен фарисеј, евреин според законот, и самиот се става во, во тие грешници, бидеќи и тоа, таа законска праведност не е тоа, тоа, не е вистинската праведност. Тоа е само едно големо лицемерие. Во кој и сите ние некогаш живеевме според што? Според телесните желби. Затоа грешникот не се разликува од животно. Животното секојаш постапува според својот моментален нагон. Така и ние, како грешници, според своите телесни желби, извршувајќи ги похотите на телото и на помислите, и по природа бевме како и другите деца на гневот или чеда на гневот. И сега, што се случува? како е воопшто можно да настане промена, ама вистинска промена, не лицемерна, не фасада. Но Бог, кој е богат со што? Преводот тука вели милост. Иеко милост не е исто што и благодат. Што значи зборот благодат? Видите, вие можете да, да се спилувате некому. Често пати се случува, например, ете, ќе покажете милост, например, нема, некој нема да биде убиен или натепан, значи, ќе помине полесно, и ако случајно очекува нешто повеќе од тоа, можете да му кажете, јас покажав милост, то сега губи ми се пред очи, односно не сакам да имам работа со тебе. А биди благодарен за тоа што што си цел се уште. Што не доживеа нешто пострашно. Значи, луѓето разни ситуации ги нарекуваат милост. Меѓутоа не може разни ситуации од од овој светскиот живот да ги опишеме со зборот благодат. Самиот збор благодат значи нешто да дадеш, а тоа нешто е нешто благо, блажено. Благодат значи не е обична милост, односно не е обично да речеме гаранција или уверување дека нема да ти се случи тоа што заслужуваш да ти се случи. Туку не само што нема да ти се случи тоа што заслужуваш да ти се случи, туку ќе добиеш ќе добиеш цели богатства, кои што никогаш никој не ги заслужил да ги добие на оваа земја. Затоа Павле вели Бог, Бог кој е богат со благодат, тој ја употребува ова овој збор, благодат, поради големата негова љубов со која не засака, иако бехме мртви поради гревовите наши, што вели сега, не оживеа во Христос и не воскресна со Него и не постави на небесата во Христос Исус. Еме, небесата. Многу подалеко од месечината. Таму каде што Христос отишол, таму каде што Тој се воздигнал, секој верник може тоа да го има, тоа искуство, да претендира на тоа, за себе. Со други зборови, оние кои што се Христови, ке рече на друго место, се чеда Авраамови, бидеќи Христос е тоа, нели? И според ветувањето што? Наследници. би сакале да бидете наследник, сега некој да ви извести, пример некоја банка да дојде, нека тој тој човек, голем имот, ме, еве нека биде цел грчки остров, бидеќи беше актуелна во продавање на грчки острови за за пополнување на државната каса. Некој вам да ви да ви дојде некој известување, се разбира тоа ќе звучи премногу добро за да биде вистинито, Мегато да замислиме дека е вист, дека ќе се, ќе се уверите и ќе се докаже после неколку дена, откако ќе ќе покажеме сите сомнежи, дека е вистина. Како би се чувствувале? Сега, Библијата ви кажува нешто многу по, поблажено. Во Христа Исуса, без никаква ваша заслуга, Вие ништо тоа не заслуживте. Во Христа Исуса вие сте, ако сте Христови, вие сте прогласени, вие сте веќе наследници на новата земја, како и Авраам. Дали Авраам тоа го заслужи? Не, само неговата вера му е засметана за праведност, бидеќи никој не заслужил од, од оние што живели на земјата само Христос заслужил. Само тој бил без греф и покрај сите искушенија и покрај сите неволи и страдања. Само тој заслужил. Колку и да сме добри, дали можеме некојаш да, да се размислиме во себе, колку и да сме добри, како верници, колку и да сме добри, колку и, да речеме, да сме, жртви да сме поднеле заради вистината, од почетокот до денес, или ќе поднесеме во иднина, дали можеме да разбереме интимно во себе, дека ако бидеме на новата земја, целата заслуга заради тоа, 100%, значи не 99%, 100% целата заслуга е Христова, ако воопшто бидеме на новата земја. Колко и да сме ние добри, не е тоа што нас не спасува. Зошто? Бидеќи колко и да сме ние добри, се уште сме фалични. Не сме совршени. Совршено не сме го задоволиле Божиот закон никој од нас. Тоа е еден, еден брат од Австралија, тоа го спореди со една многу интересна е, ситуација, како пример, како илустрација, вели Замислете од, од Калифорнија, од Лос-Анджелес да, да ви биде дадено задача да пливате, значи, да почнете од Калифорнија, да пливате и да стигнете до Токио, значи, да го препливате целиот Пацифик. Колку е тоа изгледа невозможно, дури и за најдобрите пливачи. Нели? И, значи, така треба да го разбереме спасението. Нешто што е невозможно, нешто само Христос го препливал, со тоа нам ни овозможил да стигнеме таму, да бидеме таму. Вели, не воскресна со Него и не постави на небесата во Христос Исус. И понатаму вели, за да им го покаже на идните векови преизобилното богатство на својата благодат во добрина кон нас преку Христос Исус. И сега познатите зборови, зашто по благодат сте спасени преку вера. Тоа не е од вас, туку е дар Божи. Да бидете наследник, назначен за наследник на некој голем имот. Тоа е само дар, тоа не е никаква заслуга. Значи, дури и син и керка, ако сте нечи син, тоа не е никаква заслуга. Ако сте нечи е детен, тоа не е ваша заслуга. Може родителот, богатиот родител, например, да ве сака, да ве љуби, меѓутоа тоа, вие немате никаква заслуга од тоа. Евреите се фалиле со тоа што се чеда Авраамови. Тоа не е никаква заслуга. <laughs> Каква е за таа заслуга да бидам нечи син? <laughs> Значи, тоа е исто така благодат. Значи, ако, ако ние сме се родиле и во ова Скопје, вакво какво што е, или некој од нас по, понастрана во Македонија, не е битно. Се може би некој рече, иф што не се роди во Шведска, во, во Англија, може би во Америка, денес да гледаме дека тоа и немаше да биде голема предност. Но, тоа што сме се родиле во ова Скопје, а не во Афганистан, например, не ли е благодат? Нели е благодат? Или каде во Африка, кај бушманите, например. Среб, тие не се чувствуваат <laughs> несрекни заради тоа. Мегутоа, ако сметаме дека во нешто ни е подобро од некои други луѓе, и тоа во за ситуации кои што воопшто не зависеле од нас, пример, кај сме се родиле, чии деца сме биле, Нели тоа благодат? Ако сме пораснале, јас, за пример, сум пораснал не само со двајца живи родители, ги познавав сите мои баби и дедовци. Некои не запознале ниту родител, некои не запознале ниту двајца родители, не се секаваат. Нели е тоа благодат? Дали е тоа заслуга, не, што ако ни е подобро од, од некоја друга ситуација? Не, тоа е се благодат. Тоа е се благодат. Тоа не е никаква заслуга. Апостол Павле вели и за спасението, и за вечниот, и за бесмртниот живот. Сето тоа не е од вас. Сето тоа е дар Божи. Не е од дела, за да не се пофали некој. Зашто ние сме Негова творба, создадени во Христос Исус за добри дела, што Бог ги предодредил уште од порано да живееме во нив. Еве каде доаѓаат добрите дела. Откако благодатта ќе не оправда, ќе не спаси, ќе не качи на тие височини, иако не мора сега физички да сме таму. Но во духот веќе верникот е таму. Откако благодатта ќе не спаси, таа не спасува за добри дела, за да бидеме оспособени да вршиме добри дела. Добрите дела се само последица на прифакањето на таа благодат со вера, на тоа ново рагање, на тоа ново создавање, на таа нова творба, која што воопшто не ја заслуживме. Сето тоа било одработено и заработено со Христовиот живот и со Неговата крв. Жалам што не имаме повеќе време, но би сакал само уште еден текст од Римјаните пета глава. Многу поубав според мене, барем текст кој што многу повеќе ме воодушеви во времето кога се занимавав првпат со темата за оправдание со вера, Минеаполис, Джонс Вагонер и така натаму. Римјаните петта глава би можеле ја би ви препорачал да го читате дома, например, целиот текст од, од 12-тиот до последниот 21-иот стих, а ако не ви е тешко и целата пета глава. Но сега, само ќе го прочитам текстот од 18 до 21 стих, Римјаните петта глава, од 18 до 21 стих, И така, како што преку еден престап, значи, гледайте, не, не збори се само за еден човек, Адам, преку еден влезе гревот, како што ќе рече пред тоа во 12 стих. Туку преку еден престап, само преку еден грев, првиот Адамов грев, дојде осудата, осудувањето на сите луѓе, целото човештво така и преку праведното дело на еден, значи Христовото последно дело праведно, неговата смрт на крстот, преку праведното дело на еден дојде врсите луѓе оправданието кое дава живот. Сите луѓе дишат благодарение на Христовата жртва на крстот. Дори и да не веруваат, и да не, и да не чуле се уште за Христа тоа што го имаат и овој живот, каков таков, тоа што имаат шанса да живеат, е благодарение на Христовата благодат. Понатаму вели, 19 стих, зашто како што преку непослушноста на еден човек мнози настанаа грешни, мнози на сите, така исто и преку послушноста на еден, мнозина ќе станат праведни, иеко за жал не сите но сите можеле. А при тоа дојде и законот, вели, за да се зголеми престапот. Много интересна тема. Да се умножи гревот. А каде што пак се умножил гревот, што се случило? Таму благодата се јавува во уште поголема изобилност. Така како што гревот завладеал со смртта, така и благодата да завладее преку праведноста за живот вечен, преку Исус Христос, нашиот Господ. Што мислеле реформаторите кога рекле сола гратија? Само благодат. Само благодата е извор за нашето спасение, за нашето оправдание. Значи, ние можеме да станеме праведни само од Божијата благодат преку вера. Инеку не можеме да бидеме праведни. Не можеме да бидеме добри можеме да глумиме дека сме такви. Но вистински, од внатре, од срцето, тоа може да станеме само од Божијата благодат преку вера. Ова е, значи, бесконечна, величенствена тема. Еден, еден текст од изворната химна на англиски јазик, Amazing Grace, последната строфа, вели, дури и кога ќе бидеме таму, во Божето царство 10.000 години, <laughs> и го тој фактор време нема да постои. Вели, ќе славиме таа благодат, исто така, ревно, како кога прв пат влеговме во Божиото царство. Значи, и да поминат, никој што нема да, да, да ни издодее. Божијата благодат ќе биде вечна тема во нисета вечност ќе се зборува и ќе се слави Божијата благодат. Сите други теми ќе ги заборавиме. Кој бил зверот или какви биле пророштвата за ова време или сето тоа може и да се заборави, сето тоа ќе побине, ќе стане неактуелно. Пророците вели пророштвата ќе престанат, јазиците ќе замолкнат, но љубовта ќе биде вечна. Со тоа и благодатта Господова ќе биде вечна, вечно ќе се слави и вечно ќе се зборува за неја. Нека му е фала и слава на Господа. Амин.